उन्हनि पंहिंजो मामिलो सॼो ख़तमु करे छॾियो आहे अलाह जी रबदारु धारे हिकिड़ो हुकम जो कानून जो नस नसफ़ चइबो आहे मिटाइण खे मिसारण खे नसफ जे मसइले में ॾिसजे थो त मुस्लमाननि जे अंदरि इख़्तिलाफ़ अचे मोतज़ला नसफ़ जा क़ाइल न आहिनि चवंदा आहिनि त नसफ़ कीअं थींदो नसफ़ जहालत जी निशानी आहे जेकॾहिं हिकिड़ो हुकुम ॾेई ऐं पोइ हुनखे रद्द न ॾियणो हो न

हाणे पहिरीं दवा पोइ ॿी दवा टी दवा इहो नसफ़ आहे मिज़ाज शख़्स जी हुजे घोरे ते कजे हिन जी माना हकीम जी हिकमत हूंदी आहे जिन माण्हुनि नसफ़ खे कबाहत सां पेश कयो आहे उन्हनि फिक्री उसूल खे न जातो आहे थी वियो मसइलो जेको मां पेश कयो नफ़र जे ताईब बाक़ी रहियो सुवाल क़ुर पाक में अकाम केतिरा नसब थिया आहिनि हुन नसब थियल अकामनि जी फ़हिरिस्त आहे तफ़सीलनि में अची वई ऐं उहा तब्दील आहे न सख मुल्क जो न सख कानून जो न सख हुकुम जो हिंदुस्तान में मुसलमान जी हुकूमत हुई हुकूमत मुसलमान अठ सौ वरी वञी फता खां बाद जॾहिं ॿी सदी में फतह थी हालात पैदा थिया जंहिंमें अंग्रेज़ दखीलकार बणिया उन्हनि हुकूमत ते कब्ज़ो कयो अकबर बादशाह खां पोइ छह जाए नशीन आया पर रे रस्ते ख़ान मगर बि हुकूमतूं आयूं सरमाएदारी निज़ाम जी वाघा में रखी हिंदुस्तान इस्लाम जे हुकूमत खां मुस्लमान जे कब्ज़े खां बेनसीब थी वियो इन में हिकु सदी गुज़री वई पोइ मुसलमाननि कोशिशि कई त मुल्क खे आज़ादु कजे ऐं उनमें इहो इज़त जो मसइलो

लश्कर कशी थी अंग्रेज़नि सां जंगियूं थियूं पर वॾी हुकूमत सां कीअं जंग करे थी सघे इहो हक़ीक़त में हुननि हिकिड़ो मिसाल छॾियो आहे पोयनि जे लाइ असां जंग कई जेका इंतिहाई जज़्बात जे बुनियाद ते हुई पर उन जंग में ॾिठो वियो त माण्हुनि माराइण खां सवाइ कुझु न न थियो माण्हू फतह थी सघे

अरब मुतनासिब जहिड़ा पस ऐं ॿिए पासे मुसलस जे हिकिड़ो दलालगी ऐं बयान कनि असांजे तालीमी इदारनि में अहिड़े क़िस्म जो को बि निज़ाम माना तालीम खां हुननि अंग्रेज़नि खे महबूब बणायो ऐं अहिड़ा माण्हू पैदा कयूं जेके इंतिहाई फाज़र हुआ पंहिंजे दीन मज़ाक में पोइ हिननि जमात तयारु कई हुन जमात जो मक़सदु हुयो हिकु तरफ़ मुल्क में आज़ादी जो मुतालबो ऐं ॿिए तरफ़ अंदरुनि अंदरुनि ॿिए मुल्क सां मुआदो करे हासिल करे जा मुसलमाननि जी हुकूमत हुजे कुवत हासिल करे हिन मुल्क ते कब्ज़ो कराइणो मुवासिलात मुरासिलात खे हिकु वक़्तु वक़्तोड़े ॿी ताक़त आणे वक़्त जे मुल्क जे हाकमनि ते कब्ज़ो करे इलाही हुकूमत क़ाइमु करण जो निज़ाम इन में तुर्क हथ वठायो तारीख़ मुक़र थियलु हुई मगर उहा तारीख़ रूमालींदो उन्हनि में अहिड़ा अंदर हुओ जंहिंमें लिखियलु हूंदा ख़ासि तारीख़ जा अचणी हुई त उन ख़ासि तारीख़ जी ॻाल्हि हिकिड़े बुज़ुर्ग पंहिंजे भाउ सां कई बुज़ुर्ग असांजे जमात भाउ दोस्ती आई हो उन अंग्रेज़नि खे ॿुधायो नतीजे में थियो त हुन असांजे उलमा किन ते मौत जी फतवा किन फतो आहे गिरफ़्तार जी मोलान जी रामश करे तव्हां कढी छॾियो कोइटा जे ज़रिए रस्ते सां ईअं निकिरंदो जेको बहारे बि तहरीक आज़ादी हली रही हिंदुनि असां सां इन हम जे करे साथ ॾिनो मुल्की कुवत असांजी हमवार थी वई अंग्रेज़नि बि कोशिशि कई त को अहिड़ो सियासी इदारो तालीमी इदारो रखूं जेको मुस्लमाननि जे नज़रिए खे बि टोड़े ऐं असांजी ताईद करे बसि त अहमद नाले हिकिड़ो शख़्स हो हुनखे अलीगढ़ में कॉलेज विझण जो हुकुम कयां उन उन अंग्रेज़ी तालीमी इदारो खोलियो उन में नाले मातर इस्लामी ॻाल्हियूं बि हुयूं उहो देवबंद जे मुक़ाबले में हिकिड़ो इदारो हो ॿिए पासे ते हुननि पैसा ॾुकण ॾेई इच्छा कराई घरेलू हज़रात खे त जीअं उहे बि फतवा जे लिहाज़ खां मुखालत कनि

बहिरादो दौर गुज़री वियो आज़ादी मुयसरु मुस्लमाननि खे कटे छॾियो हिन मुल्क में पंहिंजे हुकूमत खे मज़बूत करण जे लाइ हिंदुनि खे अॻियां अथऊं हिंदू तालीम अंग्रेज़ी में पेश पेश हुया तालीम जो मुक़ाबिलो हुननि तालीम सां कयो

अठ अखर सेखारे हुनखे वॾी वॾी नौकिरी ॾियनि तंहिं वक़्त में पघार सुठी चारि रुपया हूंदी माण्हू जे महिनत जो कदुरु न हो जा इहे उसूल उसूला माण्हू जी जेका महिनत ऐं कदुरु कीमत आहे उहा तमामु घटाए छॾी तमाम थोर जी रक़म ते मिले अहिड़ी तरह चारि रुपया असांजे ज़माने में बि मास्तरनि जी पघार असां सत अठ रुपया ॾींदीसीं पोइ हलंदे हलंदे पंद्रहं सोरहं रुपया थी वई तमामु वॾी ॻाल्हि थी वई मुंहिंजो मतिलबु हिन आहे त अंग्रेज़नि पंहिंजे ख़ासि सियासत सां ऐं तजुर्बनि जे बुनियाद ते हिंदुस्तान में हुकूमत कई ऐं मुस्लमाननि खे कमज़ोर बणायो हिंदुनि खे अॻे आनाऊं हिंदू बतनीअ जे करे कुझु मुस्लमाननि सां गॾिजी हलिया हुया पर पेट पौधनि सां कंहिंखे मक़सदु हो नौकिरी मुलाज़िमत इज़त मिले त हुन में पोइ अंग्रेज़ हिंदुनि खे परवरिश ॾेई अॻे किराया हिंदू अंग्रेज में वधी विया ऐं मुस्लमान साॻो उन मुलाज़मतनि वग़ैरह में पोइ हिते रहिया ऐं उल मातराम जूं पतवाऊं अंग्रेज़ न पढ़ो

मुस्लमान अंग्रेज़ी तालीम ते बि झुकी पिया वरी हुनखे नौकिरियूं बि मिलियूं माना वसीलो पेट पालण जो इहो हो पर मक़सदु अॻे ऐं वसीलो हिकु हूंदो हो दीन जी तालीम हूंदी हुननि खे कुझु हासिल बि थींदो दीन बि महफ़ूज़ रहंदो हाणे हिननि खे दीन जी तालीम छॾणी पई छो त अंग्रेजी निसाब में कोर्स एॾो वॾो रखियो वियो जो जंहिं तालीम जो ज़मानो माण्हू गुज़री वञे कीअं थी पियो

साल थी विया ऐं पोइ मथे सही थींदी तालीम आला तालीम में बि पंजवीह छवीह साल पोइ जॾहिं जो माण्हू फारिग बणिजे सम्झो हर जो मालिक हुजे शादी कनि अहिड़ो वॾो जंहिंमें इस्लाम जी तालीम जेका मक़सदु हुई मुस्लमान जो बिल्कुलु कटिजी वञे

महसूसु करे चुका टाइट रखियो मज़बूत कयो अदालत मिले पई सुठे नमूने ऐं वॾे राशाहीअ ते सर जा किताब ॾिना तमामु ज़रील करे पोइ तरार पार हुनजे कंध ते रखी चुकाए सजे जहिड़ो करे पोइ हुननि खे सर जो किताब जंहिं माण्हू जी ॾाढी वॾी हुजे त उनखे एतिरी इज़त न जंहिंजी कुझु नंढी हुजे त थोरी इज़त ईअं महसूसु कराईंदे कराईंदे वरी जंहिं ॾाढी नंढड़ी सफ़ा करे छॾी जेका मुस्लमाननि वटि वधि वधि में हो उनखे वधीक इज़त ॾियनि पर जेको कूड़ा आया त पोइ भाकुरबाए मिलनि वरी जेकॾहिं को साहिब जे पुते खे पुठीअ त साहिब साहब ख़ुशि थिए हुनजी घर वारी बि तमामु ख़ुशि थिए पर जे पाण सां को ज़मीनदार कुतो वठी अचे पोइ त बिल्कुलु भाकुर पाइनि

यमन जे मथां हुननि जो कब्ज़ो हो मुतहदा हुननि मथां जो कब्ज़ो हुयो ऐं अमरातो शरीफ़ हुसैन अंग्रेज़नि जो माण्हू हुयो तुर्कनि ते बि हिननि जो घणो कब्ज़ो हो पर तुर्कनि आस्ते आस्ते आज़ादी हासिल करण जी कोशिशि कई तुर्की बादशाह पंहिंजे आख़िरी दौर में अंग्रेज़नि सां साथ ॾिनो रूस जे ख़िलाफ़ थिया अंग्रेज़ इन जे ज़रिए हुननि जेके अमारात हुआ या अरब जा मुल्क हुआ उन्हनि ते कब्ज़ो कयो ऐं हिंदुस्तान में बि फसाद करायूं पोइ हली अॻिते तुर्कनि मुखालफ़त कई पंहिंजे मुल्क खे आज़ाद करण जी कोशिशि कयूं पर हज़रत मौलाना उबेदुल्ला सिंधी रहमत अफ़गानिस्तान में जंग करायो मूंखे आज़ादु करायो अहिड़ा हिकिड़ा हालात पैदा थी पिया मिस्र खे हुननि पंहिंजो मर्कज़ बणायो अंग्रेज़नि पोइ उहे हिन खां पोइ हिंदुस्तान ऐं तुर्क ऐं जेको यूरोप हुयो उन्हनि सभिनी गॾिजी अंग्रेज़नि तुर्क जे ख़िलाफ़ कमु कयो तुर्क खे ज़ाहिर करण जी कोशिश कई वई पर तुर्क बेदीनी इख़्तियार करे ऐं अहिड़े क़िस्म जे सियासत खे हुननि वरितो अंग्रेज़ हुन हुनमां ज़्यादा बदगुमान न थिया ऐं हुकूमतूं जेके बि अंग्रेज़नि जूं हुयूं उतां हिंदुस्तान जी हुकूमत मां अंग्रेज़नि ते लश्कर कशी बि कई वई ऐं तुर्कनि जे मथां ऐं तुर्कनि जो हिकिड़ो इलाइक़ो हो हुननि फताह बि कयो जंग में ऐं हिन मुल्क में हुन फताह जे करे ख़ैरातूं बैरातूं थियूं मुश्तारकारत न खाओ छो जो मुस्लमान जी माण्हू जॾहिं भत खणी वञनि पिया असां ॿाहिरि होशियार ते बीह रहियासीं खारायूं पिया खणा अचनि पिया असांजा वत करतु क़िस्म जो आहे

पोइ अंग्रेज़नि अरब खे मुनज़म करण जी कोशिशि कई हुननि ॾिठो त अंग्रेज़ नशीन अरब थी वेंदा तहज़ीब में अची वेंदा पासे कयो जेका ताक़त हिंदुस्तान में हुई जे जेका मुक़ाबले में हुई उन खे हिननि छा कयो जो उन ताक़त खे वधाए ऐं मुस्लमाननि खे इतिहाद इस्लामी जो धोखो ॾेई ऐं मुतिब करण लॻा त तव्हांखे मुता बणायूं मतिलबु इहो त जे हिंदुस्तान सां ॿाहिरी हुकूमत का बि मदद न करे इन तरह सां हुननि पंहिंजो मिस्र खे बि मर्कज़ बणायो ऐं हिंदुस्तान में हिकिड़ो तबिको हिन मुल्क जे अंदरि उहो अंग्रेज़नि जो ख़ातिम रहियो जंहिंजो मर्कज़ अलीगढ़ थी ऐं पोइ हुननि मुस्लिम लीग जो बुनियादु विधो इन विच में गुलामन कादियानी खे बि रूबो जी दावा करायूं ऐं कागज़ात जे पहुचण खां बाद इहा ॻाल्हि बालू थी पई जेका अॻे ॿावंजाह साल पंजाह साल खां पोइ कागज़ात ज़ाहिर कबा हाणे टेटीह टीह सालनि में मां वियसि पंजाब हरबाबाती मुफ़्ती साहिब वज़ीर थी रहियो हुन में इहा ॻाल्हि हुई त हिते हिन हिंदुस्तान जे अंदरि मुस्लमाननि जी आज़ादी खे एॾो ॾेई छॾिजे मुल्क आज़ाद त थींदो पर अहिड़ी कुवत करे छॾजे जेका हिंदुस्तान में कुझु ख़तमु थी वञे मज़हब जे ख़तमु थियण जा तरीक़ा ॿ टे इख़्तियार कयूं हिकिड़ो त ज़ाहिर में एडिशन सुहिणी हुई जुदा करे ॾिजे हिननि खे नालो पाकिस्तान हुजे इस्लामी हुकूमत जो मुस्लमाननि खे जेके टुकड़ा ॾिजनि टुकड़ा करे छॾिजनि विच में हज़ार ॾेढ महीने जो फ़ासिलो हुजे जीअं कई बि वक़्त में वसायल में में मिली न सघनि हिक हज़ार महीने जो फासिलो मशरकी पाकिस्तान उन ते बि ख़ुशि थिया इहा ॻाल्हि मां आहे त न पर पोइ हिंदू मुल्क जे आज़ादीअ जे घुमंड में हिन ॻाल्हि खे क़बूल करे वियाजा अब्दुल कलाम आज़ादी पंहिंजे हिकिड़ी किताब नेहरू जी इहा ॻाल्हि ज़रूरु मञबी जेका अंग्रेज़नि जी फौज हुई उन में काद्याननि खे मथे कयो वियो ॾिठो त फौजी कुवत में जेकॾहिं कादियानी अची वेंदो त पोइ वॾी ताक़त थी वेंदी तंहिं करे पोइ कादियान जूं औरतूं फ़ौजी त खणा कोन हा आफ़िसर फौजी वॾा जेको बि आफ़िसर फौजी कादियानी औरत खे शादी करे हुनखे दर्जो दर्ज वॾो ॾिनो मेजर खां कर्नल ते वञी न पई सघे

हिंदुस्तान सां लड़ायूं हेमलावट गुरदास जितां दरिया हे सभु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं तक्सीम पाकिस्तान कयो उणवंजाहु जो मसइलो थी पिया

चई त मुंहिंजे नाले न कयो अहिड़ो अॻवान कढो जेको अहिड़े क़िस्म जो हुजे जो हुजे बि गैर मज़ाक हुजे बि मुस्लमाननि जे नाले में बदनामी न थींदी कमु थी वेंदो जनाह खे ॾिठो

हुननि खे इतिहाद जेको इस्लामी जो ड्रोइण हो हिंदुस्तान में या ॿी जमात तयारु करे इतिहाद इस्लामी जेको उहो थियणु घुरिजे थोरो बि ॾिकियूं ऐं होॾे अरबनि खे इतिहाद इस्लामी जी दावत ॾेई हिंदुस्तान खां गैर मुतवजो करे ॿिए पासे करे छॾियो घर पाण में तव्हां मुतहिद कयो अंग्रेज़नि होॾे यादि कई अहिड़े क़िस्म जी वॾी हिकिड़ी सियासत हिन मुल्क जे अंदरि हलाई वई नतीजे हिन त मुल्क बि आज़ादु थियो घटि कराची पियो कस्तल गारत सॼो मामिलो ऐं साॻो हिंदू बि हूंदा जेके जेके टुकड़ा अक्सरियत जा हुआ मुसलमाननि जे हवाले कजे हा

हुन में जेकर केसर कदुरु मुस्लमाननि जो घणो मफ़ाद हुयो मौलाना उबेद लाइ रहमत हिकिड़ो नक्शो ठाहियो त हिन तरह मुल्क खे आज़ादु कजे उहो माक़ूल नक्शो हुयो ऐं उहो खासा टुकड़ा पिया बीहनि तक़रीबन हिकु जहिड़ा क़रीब क़रीब पाण में थी पिया वञनि

जेकी थियणो हूंदो थियो जंहिंमें अंग्रेज़नि वधि में वधि फ़ाइदो पहुचे थो जंहिं मुस्लमाननि खे नुक़सानु उहो करे विया ईअं थी पियो मामिलो पोइ हलंदे हलंदे आख़िर ढाका जो सुकूत थियो ऐं ढाका जे किरण जो सबबु सिर्फ़ु कादयानी आहिनि ॿिटी बि कादयानी जे ख़िलाफ़ु चारि मेकाती प्रोग्राम में कादयानी जो ख़ात्मो जेको हुनजो हुयो अंग्रेज़नि त कादयानी जी तिबाही थी ऐं कादियान खे न सिर्फ़ की पाकिस्तान क़बूल न कयो जमात इस्लामी हिन में उनखे बि क़बूल न कयो जमात इस्लामी बि तमामु थोरे हद में हुते हुई हू मज़हबी माण्हू आहे सख़्तु कटर क़िस्म जा माण्हू आहे असां उतां जे माण्हुनि खे ॾिठोसीं त पुलिस वारनि खे बि ॾाढी गुजरी ॾाढी जा ॿ टे वार पिया लड़कनि मगर पुलिस वारे खे बि ॾाढी पाण ॾिठो उन मुल्क जे अंदरि तालीम तमामु घणी हिकिड़े जलसे में चारि सौ अलम आया जिते मूंखे बि तकीर जो मौक़ो मिलियो अधु कलाक वधाया उन्हनि मूंखे ॾेढ कलाक मिलियो अधु अधु कलाक वधाईंदा विया ढाका जे अंदरि सरबराह करे रखियो वियो एकानवे ॿियानवे हज़ार फ़ौज जा हथियार हुन उच लड़ाया छो त फ़ौज खे त कमु करणो हूंदो आहे जहिड़ो हुकूमती फ़ौज में पहिरीं तरबियत इहा हूंदी आहे अब्दुला कादयानी हो जंहिं अंग्रेज़नि जे चवण ते ऐं पंहिंजे वॾनि जे चवण ते हथियार उच लड़ाया असुल मक़सदु हो पाकिस्तान खे कमज़ोर कनि ऐं मुल्क जो टुकड़ो ज़ायो कनि ईअं ज़ायो कयूं कतल वार खणी मुसीबत फ़ौजनि जा ज़ुर्म قاتر جي جثو مڪه ٻوجي ڊي گه پاسي نه ٿيو نن ٿوءه اڪثر ياد ۾ مون کي ٻاره ملڪ جو خاطر ٿو جاء گڏي جو حڪمران مليا هي ڊي گڏي رکيو ۽ مون کي ٿيو گڏي مدد جي تر وقت انهن کي ڪم يونٽ کو اترو ڪم ڪجيون مون نه مڃو ٿو ته وري هي ڪادي جي خراب ٿي وندو اقتدار جو پوجاري آهي تان जेको हिन खे आंदो जेको हे सचो पतो कादियानी हो ऐं हिन लाइ तारीख़ में ख़ुदि लिखियलु आहे अमेरिका जी तारीख़ में त हे आहे सिवाल मुस्लिम कास्ट माना मुस्लमाननि में हिकिड़ी नंढड़ी जमात आहे जुदा उनजो हे मेंबर आहे इहो सतहतरि में जॾहिं हीअ हो तॾहिं इहो रिसाले आयो न्यूज़ बि हिकिड़ो रिसालो आहे जो असां वटि हुन रिसाले जा कागज़ आया हुन ॾींहं खां वठी पर इहो रिसालो असांखे थोरो पोइ पर वक़्तु न आयो महबूबी अलाह छा हाल थिए हिन वक़्तु मुतादे हूंदी आहे मुकमल तरह सां पर बादशाही अलाह जी आहे अलम तालम हुकूमत जो नसख क़ौम जो हा जॾहिं हली वेंदी आहे त क़ौम ते हुकूमत कसी पोइ जॾहिं अंग्रेज़ वञण वारा थिया त पंहिंजी औलाद फिटी करे विया आहिनि जेके आहिनि मसइलो जेको मक़सदु मक़सदु वसायल सां मक़सदु मिलंदो बदिलबा आहिनि मक़सदु न बदिलबो आहे वसायल उहे बदिलायूं

मंझंदि जे वक़्त में निकिरंदे नज़र ईंदा जेके अॻे तालीम क़ुर जी तालीम इस्लाम जी में रहंदा त अंग्रेज़नि जी तालीम इन तरह सां मुस्लमान जो वरी इन ज़वाल खे ख़तमु करण जे लाइ साॻियो तरीक़ो इहो आहे त तालीम दीन जी हुजे माण्हू खे لٿار دے مضبوط ٿين، هر تبار ڪوتا لا ڪورن، ٽان ڪري اصل ۾ طاقت هن ताक़त ابي ڪي طاقت کان آهي اصل قاعدا وقت كثير من اهل الكتاب لا يردونكم من بعد ايمانكم كفار उन्हनि खे हसद आहे अको हुननि जा ज़ाहिर थी पिया तंहिंखां बाद बि हुननि जी नियत ई आहे हुयो हिकिड़ो नसफ़ ॿियो नसफ़ जेको काफ़रनि वटि एतिराज़ जो हुयो जंहिंजो अलाह तबाल कराए त जवाबु कॾहिं माननि सफ़ मिलाए त इहो जेको अलाह तबाल जवाबु ॾिनो आहे हिकिड़ा मज़लूम आहे त काफ़रनि जा हुन काफ़रनि जे मज़लूमात खे जवाबु आहे हिकिड़ो لو कंदा हुआ त नबी मोहम्मद अहिड़ो आहे जो पंहिंजे संगत खे कॾहिं हिकिड़ो हुकुम थो करे ॿियो हुकुम थो करे अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे सुभाणे ॿी ॻाल्हि थो करे पोइ चइबो त क़ुर इहो संदसि कलाम आहे अलाह जो कलाम हुजे आहे तेॾी फेर केर किथे आहे सुवाल ऐं नसफ़ जेको हूंदो आहे सो ॿ क़िस्म थींदो आहे हिकिड़ो नसफ़ थींदो आहे तिलावत में ॿियो नसफ़ थींदो आहे हुकुम में सो तिलावत जे नसफ जो मतिलबु इहा त उहो पढ़बो कोन बाक़ी हुकुम बाक़ी हुजे अशेख वशेख सां त इज़ाज़ न आया फर्ज मुहमा इहा आहे त ई क़ुर शरीफ़ जी जेका कंहिं वक़्तु तालीम में तालीम तिलावत में हूंदी हुई हाणे उहा हुकुम में मौजूदु आहे तिलावत में कान्हे माना वॾी उमिरि वारो माण्हू शादी माण्हू ॿियो आहे ना शादी शुदा माण्हू जेकॾहिं जना शादी न शुदा माण्हू कुंवारे माण्हू खां थी पए त हुनजे लाइ सवलो थोरो आहे मर्द हुजे औरत अणबो उन खे ऐं जेकॾहिं शादी शुदा माण्हू उनखे कुझु थो उन खां जेकॾहिं जना सां थिए त हुनखे मौत अची सघंदा छो त हुन फितरी हुकूक जे अंदरि जेके करे अलाह अज़ीज़ न थी الشيخ والشيخة إذا دنا يقدموا ما البطة جزاء بما كسبا نقال من الله والله عزيز الحكيم في آية يعني من صوف التلاوة تعي بك حكم باقي آية بسر وإن يتعي حكم يتعي تلاوة نعي وهم يبي أتي تو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج مطان للحول ग़ैर इफ़राद जंहिंजो मुड़ुस मरी वञे ऐं ज़ाल छॾे उन्हनि खे ज़ालनि जे लाइ वसियत करणी आहे त घर में सॼो साल भर माइट हुनखे न कढंदा इज़त थी आहे हाणे इहा मनसुख हुकुम आहे तिलावत आहे हिन में क़ुरान मजीद में आयत बीठी आहे ऐं इन खे ॿी आयत अचे थी नसफ़ करे वॾनि अरबत अचणो चारि महीना ॾह ॾींहं इज़त थी पई हू इज़त साल वारी जेका वसीयत जे तौर ते रखियल हुई उहा हुकुम में मनसूख थी वई तिलावत में मौजूदु आहे ॿाहिरि तूं ॿुधाए हुकुम मनसूख तिलावत मौजूदु हुकुम मौजूदु तिलावत मनसूख काफ़रनि इन क़िस्मत ते एतिरा कया अहिड़ी तरह सां सदके जो मसइलो आहे हिन जो नाज़े रसूल ما قدتوں بني د نذر اپ صدقہ اللہ تعالی کو فرماتا ہے کہ رسوول جلاد ہو اگے میں تجارت بول بھی ایت میں ساقی مجادر ضرورت میں تکیوں تو جے کر تا کو صدقہ نہ تو پجے وہ استوار پڑو جاتے بیا کر تو تھا گل ہے کبھی کبھی من کہندو نبی شان کی گلائی دو اوتے نو پیش کرے وہ مطلب ہے جو یہ مناقہ کر دین نبی

ا रजातिन کا громадян شہری دے اچھا اچھا رذحات تن معلومات دہ جھگڑو معلوم چن تاں کہ وہ ہوئے باہر دے تھیو جو سبب پندیو اے او ورزائی وابتی دو اور مطلب ای دی ورزائی کوئی نے کہ منسوخ کے سم उन में ॿार जो आदम थी पहुची वियो तंहिं करे इहो आयो नसख जो मसइलो थी नसी ॾिसजे थो तूं अलाह ताला जवाब में फरमायो ईअं कोन्हे मां न सभिनी आया जेको बि असां सां नसख था करियूं ऐं उन्हनि से हा जा तरक़ था करियूं माना हुकुम खे छॾे था ॾियूं उहो सभु अलाह ताला जी तरफ़ां आहे कोन्हे को वक़्त सां तब्दील तगीर वग़ैरह कोन हुई अलाह ताला ॿिया बि केतिरा अहिड़ा नसर कया नबी अगरि सलाह सम्झनि खे हुकुम हुयो राति जो उथी आहे नबी या मुज़मिन सुमिल आहे न सॼी राति भर उथी वरी अलाह कलील आहे थोरो निंड रखनि पोइ थो चए ॾिसो उहो कलील आहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि इहे न सख़्तु मामला पोइ वरी नज़र आहे त बि

घुराड़ो माण्हू हुजे तमामु मजबूर शेख हुजे त पोइ हुनजे लाइ हुकुम थी सघे थो बाक़ी गर्मी सर्दीअ में को अमीर माण्हू या कीअं रोज़ो नथो रखी सघे उन्हनि खे इहो हुकुम कोन्हे ईअं न आहे त कोई कंहिं बि लती झील सां आराम हासिल करे मरीज़ जी हैसियत में आहे त फ़ाइदत में न सफ़र जे हालत में आहे त उन बि फ़ाइदत में न आया मसइला आहिनि बाक़ी कुझु उहो मनसूख थियो कुझु मनसूख न थियो

सिंधी जनि फरमायो आहे त नसख जे मामले में असां गौर कयो मालूम थियो त हर घर एतिरो नसख क़रान शरीफ़ में कोन्हे वसियत जो जेको मामिलो हो अलाह ताला फरमायो त वसियत कजे जॾहिं माण्हू वफ़ात थो करे तंहिंखां अॻु में वसियत करे पोइ वरसे जे आया त हुनखे नसख करे छॾियो आहे मुंहिंजी बीमारी जी हालत शदी वई पोइ मां वेठी हुई मां

तंहिं करे मालूम थियो आहे पंजे पंजे हुकुम जे लिहाज़ खां मज़बूत बि आहिनि ऐं कोन्हे अहिड़ी तरह सां बहरहाल जेको किबिले जो मसइलो हो इन किबिले जे मामले में बि उन्हनि खे इतराज़ हुयो ऐं ऐं नसारा इन्हनि खे इहा ॻाल्हि पसंदि हुई त किबिलो असांजो हुजे ऐं इन किबिले में हिकिड़ो क़ौमी जज़्बात बि हुया उहे ॾाढा गौर जे लाइ आहिनि सम्झण जे लाइ जेके मां हिते इन मुनासिबत ते चई थो छॾियां त न सफ़ा हिन जो मुतालुक आहे तंहिं करे हज़ूर अनवर सलाह सम्झंदा इब्राहिम अल जे औलाद इस्माहिल अल सलाम जे ॼणो ख़ानदान मञा जेको ॿियो पुट हो पहिरियों पुट हो हज़रत इब्राहिम السلام جو जो हज़रत याकूब السلام حضرت हज़रत साहक السلام सलाम उहे बैतुल मुक़दस ते थिया जेतोणीक उते बि मुस्लमाननि जूं मस्जिदूं वग़ैरह सभु कुझु आहे ऐं मुस्लमाननि जो इलाइक़ो हुयो حضرت اسماعیل علیہ السلام جی بھی اتنے مسجد چہلا بیت المقدس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جی مسجد چہلا جدا شکان ہوئی پر حکاب و شریف اشر قرآن چاہیے ان والا بیت وزیر لل عظیم برکت مبارکن پہرو پہرو کر دنیا جے اندر اللہ ٹھہوا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آباد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سی کی ترقی دینی پہلے صابیت

तंहिंजी माना साॻी मज़हब जो उरूज तरक़ी हज़रत इब्राहिम जो मगर सितारनि खे कटे कढण जो न सघो इहो माना सभु मिनायत में दाख़िल थी पई हली बाक़ी शिर्क निकिरी वियो जेको शिर्क अॻिते वरिया वरिया अली माण्हुनि कयो शिर्क मज़ाक में कोन हो सारी मज़ाक को ग़लती हुननि कई मज़ाक परस्ती जो वजूद हितां पियो उन खे अलाह ताला ख़तमु करे छॾियो इहे हिकिड़ा वॾा वाकियात आहिनि पुराणा इब्राहिम अलाम जे हनीफ़ी दीन जा त हनीफ़ीअ साबियत खे उरूज जे शकिल में आहियो आहे मतिलबु इहो आहे जीअं इब्राहिम अलाम जो जेको मज़ाक हो ॿिनि जमातुनि में तक़सीम थी वियो याकूब अलाम जे पासो ऐं कयो आहे पर ख़तमु करण जी इहा कान्हे त उन्हनि खे ज़ायो कयो आहे उन्हनि में जेके बि शयूं असली हुयूं उहे त बाक़ी आहिनि अलाह जी इबादत रसूल जी रिसालत इंसान सां अदालत इहे शयूं त बाक़ी आहिनि बाक़ी उन्हनि में जेके ग़लतियूं अची वियूं या उन्हनि खे क़ौमी जज़्बात ते के मसइला हुया रखियल छो त उहे मज़हब बैन अक़वामी न हुया पर क़ौमी आहे जीअं भाणे जे मुताबिक़ यादी कंदा हुआ हूंदी उहा ख़तमु कई अहिड़े क़िस्म जा अहिड़ा क़ौमी जज़्बात हिन क़ौम कुरेश जा बि महफ़ूज़ कया विया तिबिल जो मसइलो जीअं त क़ौमी जज़्बात में हुयो उन लाइ थोरो इस्लाम क़ौमी जज़्बात खे ख़तमु थो करे तॾहिं त बैन अक़वामी बणियो आहे ॻाल्हि छा हुई نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش کعبۃ اللہ کے محبوب تر کبا انہی دے ईअं काबत लाइ में तोड़ हिते मोटी लथा पंहिंजे मके मुकरम मगर मूं बि निमाज़ू सभई पढ़ंदा पर हज़ूरनि वटि सलाह सम्झनि काबत लाइ शरीफ़ खे बि छॾियो कोन काबे जे बीहंदा ॾखण पासे ॾो काबत जे ॾखण पासे ॾो बि ऐं पोइ मुंहुं कंदा हा उतर काबो थी पियो अॻियां बैतुल मुक़सर मुंहुं बि वियो छो त मुंहुं उतर थियो ईअं सम्झो त बैतुल उतर हिते نبی شہنجل رہے لہو بھی جو موقع دا تو بیتر مغدر موتی او را کابو بیتر مالان جی کی قومی جذبات ہے انہیں کبھر محمد رکھیا ہوں اللہ تعالیٰ جو جو کحکم ہو بیترلہ قومی حیثیتر جو انہیں بھی بھی بھی ملائیں وہ جلہ ج جو جلہ ج جلہ

रब दादा थो فرمائے त असां ॾिसूं त केरु तव्हांजा ताबेदार था थियनि ऐं केतिरा इन मामले में कोई थी था वञनि ऐं केतिरा खुड़ियुनि ते फिरनि था इहा माना आहे इन जेका अॻिते सॼे कुल महिल ईंदी मां उहा आयत पढ़ी त ॿुधायां तव्हांखे अलाह ताला त फुरमाए त असां जेको तव्हांखे इहो हुकुम ॾिनो आहे असां जेको किबलो तोखे ॾिनो आहे जंहिं ते तूं बीठो یعنی بیت المقبره موقعہ اگر کوئی ختم نہ ہو تو وہ اکثر جو دلل نے عالم من یتبی الرسول کہ پاجے تھو می جذبات تے پیٹھ کرے رسول جو تابع ہوتے میں یہ کربلا قبر کیڑی تے کرتا پاجے قوم جذبات تے بھی بیت المقبرہ ہوندا اساں کیا گل صاحب کرنی نبی سان جہے صحابہ قوم جذبات کے پیٹھو کر نبی دی تابع داری بیت المقبرہ موجب کیا حاصل ہے کا ہر منو بیت اللہ سیدی जेके चवनि था त भई मौलाना उबैदुला क़ौमी जो अलम आहे उहो मौलाना सिंधी ईअं थो चवे त क़ौमी जज़्बात खे पामाल करण जे लाइ अलाह ताला फरमाए थो त असां हुकुम कयोसीं बैतुल मुतसिर मोकल मदीने में अचण खां बाद हाणे त मुश्किलात थी पई न कीअं कनि मौक़ाबे ते हिते इहा ॻाल्हि हुई त नबीअ जे पुठियां ॾिसूं त कहिड़ा था लॻनि कहिड़ा था चवनि त असां बैतुला बैतुला न छॾींदासीं ॾिसूं त कहिड़ा आहिनि कहिड़ा आहिनि घुड़नि ते था फिरनि पिया वेन कान त लकबीर सरकार त तमामु वॾी पर इला अलीन हदल आहे हिदायत कई उन्हनि चयो त ठीकु आहे केतिरो मसइलो फराई आहे उसूली मसइलो न आहे असांखे हेॾे नौकर त बि ठीकु हुजे हेॾे करे तॾहिं बि सही आहे छो त उसूल त असुल इस्लाम आहे अलाह अलाह जे रसूल जी तबियत हीअ आहे न सख़्त मसइले में इहा ॻाल्हि हेसि ताईं सम्झणु ज़रूरी आहे छा छा कान थी फसल जेको हले रब तबार जो ताला इहा ॻाल्हि ॾेखारे बेन अलवामी इस्लाम जी साबित करे जीअं असल मर्कज़ काबत उल खे बणाइणो हो ऐं उन में क़ौमी जज़्बात वापसि था विया मर्कज़ ते वरी मोटाई तव्हांखे ख़बर पए माण्हू खे हे महज़ क़ौमी मज़हब नज़रिये वारा न आहिनि पर हे बेन नज़रिये जा आहिनि जो हिननि खे जॾहिं हुकुम कयो बेतुल मुक़दस ॾे त हुन में हाणे वरी बेतुला शरीफ़ ॾे हाणे बेतुला शरीफ़ जेको हुकुम आहे पहिरियों त क़ौमी हैसियत में क़ौमी हैसियत छो त पंहिंजी क़ौमी हैसियत तोड़े आया पोइ काबतुला जे फिरायो हुकुम खे ख़बर न बचा मज़िल आराम एस कुल तूं ख़बर पूजो हाणे जाते हुजे ॻाल्हि जेका मां हिते करे छॾी हाणे थोरो रब ताला बनी इसराइल जे हालात खे बि मोटायो या बनी इसराइल कुर नेमत या लति अनंत तले वने फजल तुक मरल आलम जात छरियो सिकल इन अल्लाह ताला पंहिंजे तज़कीर आला इलाह खे बि ज़ोरायो आ बनी इसराइल जी अहलियत खे अल्लाह ताला ॿुधायो उनखां बाद उन्हनि में जेको ज़वाब आयो त ज़वाब खे बि अलाह ताला बयानु फरमायो

जंहिंमें तव्हांखे असां दुनिया ते फज़ीलत ॾिनी तंहिं करे हाणे उन ॾींहं खां विझो जंहिं ॾींहं में को कंहिंखे कमु न ईंदो हाणे हिन ॾींहं जे ताबे थियो हिन जो मतिलबु ॿीहर दोहिरायो वियो आहे जेको असुल मथे जो हूंदो इन मक़सदु जे लाइ नसीहत तौर ते कंहिंखां बि अहिड़ो न वरितो वेंदो अला तनख़्वाह शफ़ा सिफ़ारिश कबूल न थींदी अला ॿियो का ताक़त कान हाणे कम खे हाणे कंहिंखे चढ़ाई करे जान चढ़ाईंदो हज़रत इब्राहिम

हिननि जो मक़सदु वरी छा हो त इब्राहिम इब्राहिम नसारो आहे त न बि हाणे नसारो न आहे न हे त जुदा आहे मुस्लमान न तंहिं करे असां हिनखे कीअं मञूं अलाह ताला मां कान इब्राहिम इब्राहिम छो त ॾिसो बुनियाद खे इब्राहिम खे पुट थिया